Da li da se nastavim družiti sa nekim ko je napustio namaz, to jeste više ne klanja nego što klanja? Tako ga treba znači, pozvati, ustrajati, da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno pokaje i da svoj odnos prema, nazu, prema namazu preispita.